Përshëndetjet e Allahut xhalla ve ala dhe mëshira e tij qoftë mbi zotëriun dhe më të mirin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të fillojna me lejen e Allahut te bareke ve teala një varg të ri të ligjëratave edhe ai është, domethënë, të jetuarit apo njohja e detajizuar me jetën e ma të mirit të njerëzimit edhe ai është Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Njohja e çdo sendit me të cilën Është veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej personalitetit të tij të lartë dhe prej jetës se çka ka ndodh me ta dhe me shokët e tina. Këto siç kanë thanë disa prej dijetarëve që do ta përmendmi se është prej sendeve ma të rëndësishme në jetën e besimtarit. Neve këtu shpjegojmë edhe pikë për pikë çështjet e akidës, çështjet e besimit, mirëpo dijetarët kanë thanë ajo e cila synohet prej akidës është jeta dhe gjallërimi i akides në jetën e besimtarit. Pra na nuk i mësojna meselet dhe çështjet vetëm si informata, vetëm si terme të cilat i futna n'kokën tonë, po ajo çka synohet mas akides, ajo e cila synohet me me mësimin e meseleve të mdhaja me të cilat Allahu xhallahu ala e ka dërgue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është jeta me ato parime, me jetu dhe me i gjallëru dhe me i praktikue ato mësime të Allahut te bareke ve teala të komunikuara nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andaj sonte me lejen e Allahut te bareke ve teala ndoshta dikush prej juve apo sigurisht se dikush prej muslimanëve e din mirë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mirëpo është e rrugës që ta përmendmi dhe të jetojna dhe ta përsëritna historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sepse kjo neve na mundëson me na e ngrit vullnetin dhe me jetu sa ma mirë dhe me i pas ngjarjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam afër neve që t'i praktikojna ato ngjarje maksimumin tonë. Sot me lejen e Allahut xhallahu ala do ta bajna një hyrje Çka kanë përmend dijetarët pse të përsëritet dhe pse të mësohet dhe pse të lexohet dhe pse të dëgjohet historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej asaj çka kanë përmend është se historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e lun një rol të të rëndësishëm në jetën e muslimanit. Muslimani pa ditë diçka prej jetës pejgamberit alaihi salatu wasallam nuk munet me vazhdue. As që ka mundësi me perceptu mirë islamin. A s'ka mundësi me përceptu mirë islamin pa dit historinë e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem? E para, prej kësajnë është se besimi i pastër, nëse don m'u pa me një njeri të plot, besimi i plot, i cili është mishru dhe është praktikue pa kurrfarë mangësie, nuk ka dikush që ma s'mirti e ka praktikue se sa Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj Aisha radhiyallahu anha kur e kanë pyet cilësona pejgamberin sallallahu alaihi wasallam qysh është duk pejgamberi alaihi salatu wasalam jeta e tij me me disa fjalë të shkurta Aisha radhiyallahu anha ka thanë kana quranan yamshi ala al-ard ka qenë Kur'ani i cili ka hecë në tokë Kanë thonë komentatorët e hadithit, pra i ka praktikue obligimet dhe është ndalue nga ndalesat që Allahu xhelle ve ala, i ka zbit në librin e tina, Kur'anin famlartë. Andaj, mësimi i historisë së pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem është prej mësimeve të rëndësishme në jetën e muslimanit, madje kjo ia lehtëson kuptimin Edhe perceptimet e mdhoja të akides. Ka disa njerëz të cilat e kanë të vështirë me kuptu akiden për shembull nëpërmjet rregullave të rënditëta. Mirpo kjo i lehtësohet kur ta ndëgjojë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej sendeve të para e cila realizohet nëpërmjet mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu aleyhi sallam personalitetit të tij të lartë është Ndjekja e tina alejhi salatu ve selam S'ka mundësi dikush me ndjek Muhammedin alejhi salatu ve selam Pa e njoftë kush është ai S'ka mundësi Kjo është mashtrim Na kena mundësi m'u mashtrue Apo dikush m'u mashtrue Se ka mundësi Apo i doket vetja se është në rrugë të Muhammedit sallallahu alejhi ve selam Ndërsa ai kurrë nuk e ka studiue As nuk e ka ndëgju jetën e Muhammedit alejhi salatu ve selam Nga burimet e pastra Nga burimet e sigurta Nga burimet e dijetarve të mëdhoj, siç janë Bukhariu, Muslimi, Nisaiu, Tirmidhiu, Imam Ahmedi, Tabarani, Tabariu, Ibn Kethiri, e kështu me radhë prej dijetarve të mëdhoj. S'ka mundësi. Andaj na jena të obligum me pasu pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem në çdo të vogël dhe në çdo të madhe. Në çdo të vogël dhe në çdo të madhe. Siç ka thanë Allahu tebareke ve teala në suren al-Ahzab, Ndjekja e modelit më të mirë, fi Rasulillah, i dërguari i Allahut tebareke ve teala. Pastaj ka thanë Allahu xhelle ve ala, limen kana yarjullah. Kush don me takue Allahun tebareke ve teala. Ai që don m'u taku me Allahun xhelle ve ala dhe me dal faqebardh para Allahut tebareke ve teala dhe me u largue ftyra e tij prej zjarrit të xhehenemit, duhet me ndjek Muhamedin alayhi salatu wassalam. Wa yawm al-akhir. Dhe ka thënë Allahu xhel-le ue ala dhe e pret ditën e ahiretit. Dhe e pret ditën e ahiretit. Këtu do nuk do të himi këtë ajet me sqarua, po të ardhmen kena me përmend se është ajet me rëndësi. Po kjo është sa për potencim për rëndësinë e mësimit të historisë Muhamedit alayhi salatu vesselam, sepse Muhamedi alayhi salatu vesselam ka ndërlidhje të ngushtë me ata i cili e synon ahiretin. S'ka mundësi njeriu me synu ahiretin e mos me konë ndërmjetësi Muhammedi a.s. Sepse s'ka mundësi me ia qillu rrugës. Absolutisht, në mënyrë kategorike, duhet me marrë Muhammedin a.s. për model dhe yrnek dhe udhërrëfyes. Wa dhakarallaha kethira. Dhe ka thënë Allahu xhel-le ue ala në fund dhe e përmend Allahun shumë. Pra e pason Muhammedin alayhi salatu wasalam në çdo fushë të jetës së tina dhe e përmend Allahun shumë. E përmend Allahun shumë që me ia mundsu Allahu xhel-le ue ala dhe me ia lehtësua rrugtimin dhe pasimin e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Andaj dijetarët kanë thonë, prej sendeve ma madhështore, çka mujna me nxjerr prej mësimit të historisë së Muhammedit alayhi salatu wasalam është ndjekja e tina në çdo fushë të jetës. Pastaj, kanë përmend dijetarët se, në historinë e Muhamedit alejhi salatu ves selam, njoftohet njeriu me personalitetin ma të lartë që ka ekzistue në fytyrë të tokës. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Ana sayyidul anbiya", unë jam zotëria e pejgamberëve. Sikur që i çojna përshëndetje Muhamedit alejhi salatu ves selam, na thojna zotëria e pejgamberëve. Ai jo që është zotëria e njerëzimit, po ai është zotëria e pejgamberëve. Po, pra, njerëzit janë kategori. kategori jobesimtarë dhe besimtarë prej krejt këtyre ma të mirët janë pejgamberët Muhammedi Alehi Salatu e Selam edhe prej këtyre ma të mirëve është ma i miri Alehi Salatu e Selam andaj ia vlen njeriu me nda kohë me u njoftue me Muhammedin Sallallahu Alehi Vesallam kjo është pra nëpërmjet leximit dhe mësimit dhe dëgjimit të historisë dhe biografisë së pejgamberit sallallahu alai sallam njeriu njoftohet me personalitetin ma të lartë me fjalët e tina me veprat e tina dhe me miratimet e tina ka qenë personaliteti ma i lartë andaj disa dijetarë kanë përmend se s'ka njeri në botë s'ka njeri në botë sado qoftë i madh edhe prej qafirave i cili ka zotërue shumë Ja për shembull sikur Firauni, që ka përmendur Ibn Kathiri, sikur Firauni, i cili ka thënë ana rabbukumul a'la, un jam Zoti juaj më i lartë. Firauni e ka thënë këtë fjalë Allahu xhallahu ala e ka regjistruar. Megjithëkëtë kurkush nuk ja di jetën e tij prej fillim dhe deri mbarim. S'ja di kurkush. Pse se Allahu xhallahu ala s'e ka regjistruar, as që njerëzit e kanë regjistruar. Madje sot njerëzit e nënçmojnë Firaunin dhe e shajnë Firaunin dhe e mallkojnë Firaunin. Madje edhe ngjarje të rëndësishme para se me lind që ka ndodhur deri në momentin e fundit duke ia lag Aisha radhiyallahu anha me leckën e lakt me një leckë të lakt ja ka la ballin Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe ka ndruar jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej te lindja deri tek vdekja ja kanë regjistruar çdo moment Muhamedit alayhi salatu vesselam Pse? Sepse e ka ngrit Allahu tebareke ve taala. Wa rafa'na laka dhikrak. Ka thënë Allahu xhallahu ala në Kur'an dhe neve ta kemi ngrit ty pozitën. Kanë thënë disa prej dijetarëve e para se në këtë botë ndëgjohet eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. Ezani. Në këtë botë dëgjohet Eshhedu anna Muhammeden Rasulullah, dëshmojmë se Muhammedi është i dërguar i Allahut. Edhe në palcën e qafirave dëgjohet kjo. Edhe në mesin e qafirave dëgjohet kjo. A e dojnë, a s'e dojnë, ajo dëgjohet. Madje ka thënë Allahu xhallahu ala, inne shanieke huvel ebter. Ai i cili t'ka inati ty, ka m'u shkatrru. Ai i cili t'ka inati ty, ka m'u shkatrrue. Andaj kjo është pozita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me të cilën do të njoftohemi në detaje. Pra, nëpërmjet mësimit të historisë së tij na njoftohemi me personalitetin më të lartë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Prej mësimeve dhe rëndësisë së mësimit të historisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe Dhe ata të cilët kanë besue Allahun xhallahu ala e dojnë Allahun xhallahu ala më shumë se gjithçka. Më shumë se gjithçka. Ka ardhur në koment në koment se besimtarët e dojnë Allahun më shumë se qafirat çka i dojnë ato të adhurumt e tyre. Na e dojmë Allahun xhalla u ala ma shumë se demokratat demokracinë, ma shumë se komunistat komunizmin, ma shumë se feudalat feudalizmin, ma shumë se Ebu Xhehli atë putin të cilin e ka adhurue, ma shumë se idhujtart për idhujt e tyre, ma shumë se ato vorraxhitë për vorrat e tyre. Allahu tebareke ve teala, "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Ata që kanë besu e dojnë Allahun xhalla u ala ma shumë se gjithçka. Pra, dashuria ndaj Allahu xhelle ve ala s'duhet mu krahasue. Ajo është e pakufishme, absolute, sepse është Allahu xhelle ve ala absolut, subhanahu wa taala. Pas kësajna vjen dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ti dëgjon transmetimin nga pejgamberi, nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i kanë thënë fida'an leke ja Rasul Allah ka thon i kan thon sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na jena kurban për ti ja Rasul Allah çfarë do të thon kurban ka ardhur në koment fide vdes për ti pra urdhërom urdhërom ku duhet me shku edhe nëse n'atë vend e gjej vdekjen time unë shkoj kshtu ka mrri dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kret kjo pse sepse e kan njoft pejgamberin alaihi salatu wasalam Andaj i cili don me shtue dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çish mundet me ba? Me lexu historinë e tina, me e pa kush ka kon. Se Allahu xhelle ve ala paramendo e ka zgjedh prej krejt njerëzimit, madje e ka ngrit mbi pejgamber gjithë. Ibrahimi alayhi salatu wassalam është Khalilullah, i dashuri i Allahut tebareke ve teala. Mirëpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, un jam edhe ma i dashur te Allahu xhelle ve ala se Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Paramendoje, Ibrahimin Allahu xhelle ve ala e ka ngrit, po Muhammedin alejhi salatu ves selam edhe ma lartë. E kret këto, rastësisht, jo, po është veçue pejgamberi Sallallahu Salam me cilësi të mdhoja, sepse Allahu xhelle ve ala i ka thanë, ve inneke le ala khulukin adhim, ti o i dërguar Muhammed Sallallahu Salam je në edukat të lartë, në një edukat të lartë, fe e lartë, kulturë e lartë, e Muhammedit Sallallahu Salam, Andaj na e dojna Muhamedin alejhi salatu ves selam shum dhe mundohemi mu sakrifiku për fejen e Muhamedit alejhi salatu ves selam e cila është feja absolute në maksimum. Mirëpo nëse dojna me shtue dozën dhe dashurinë për mu sakrifikue dhe dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alejhi wasallam duhet me mësue mirë historinë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Andaj kan thon disa dijetarë, çish ka me dal ai i cili i ka thënë vetes musliman Çish ka me dalë para Allahut tebareke ve teala nëse nuk e ka njoft jetën e pejgamberit alejhi selam në detaje Çish kena me dalë para Allahut tebareke ve teala dhe s'e kena njoft Muhammedin sallallahu alejhi ve selem në detaje Na i njoftna në detaje sene të kota Pallavra të kota Pallavra të kota Pralla të kota njoftmi përmend që kena mësue muhabete të kota njoftna E kështu me radhë, informata të shumta kena në kokat tona, po i dina në mënyrë të detajizume jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këto çdo njëri prej neve duhet me ia ba pyetje vetvetes. Mirëpo kur dalë para Allahut tebareke ve teala, ai ka me u pyet për këtë send. Andaj dijetarët kanë thënë se nëpërmjet mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rritet dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa na shpërblehemi jashtë obligueshmërisë Diçka që e kena obligim me e dash ma s'shumti pejgamberin sallallahu aleyhi sallem, na edhe shpërblehemi për këtë dashuri. Qe çka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, kush dërgon ndaj meje përshëndetje, për shembull thotë Allahumme salli ala Muhammedin, wa ala ali Muhammed, Allahumme barik ala Muhammedin, wa ala ali Muhammed. Një herë, Allahu xhele ve ala, i çon atij përshëndetje dhjetë herë. për shkak dashurisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj na duhet me zhvillue dhe me kultivue dashurinë tonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë. Një ditë prej ditëve, nëse dojna me ditë mirë çka është puna e dashurisë ndaj pejgamberit alaihi salatu wasallam, një ditë prej ditëve ka ndalë pejgamberi alaihi salatu wasallam Omerin radhiyallahu anhu. E ka ndalë Omerin dhe i ka thënë Omerit, men ehabbun nasi ilejke. Ka thënë, trego më Omer, kan e don ma s'shumti prej njerëzve. Ka thënë, ente ja Rasul Allah ba'de nefsi. Ka thënë, ti o i dërguari Allahut, sallallahu alai sallam, pas vetes time. Pra, veten e du ma s'shumti, pastaj tye. I ka thonë pejgamberi a.s., la ja Omer, ka thonë jo Omer, s'është rregull kështu, nuk është rregull kështu, në disa transmetime, s'ke e plotësu hala Omer, s'ke e plotësu hala, paramendo, njeri e do vetveten, sepse Allahu xhele ka kriju shpirtin, dhe njeri është i ndjeshëm me shqisat e tijna, synit, pak m'i hi një, një grimcë e vogël, menjëherë reagon, pse, se është afër vetes, I ka thonë la ja Omer, hala ja Omer. Pastaj është largu pak Omeri, ka mendue dhe është kthye, ka thonë ente ja Rasul Allah ehabbu ileje. Ka thonë ti o i dërguari Allahut ti je ma i dashur se sa vetvetja ime. Ka thonë el en, ka thonë tash u plotësove, Omer, Shikone, e ka dash vetveten, pejgamberi a.s. menjëherë, dhe kush ka qenë Omeri subhanallahu. Kush ka qenë Omeri? Sakrificën ndaj ndaj fesë Allahut tebareke ve teala, me gjithë këta kur s'e ka plotësu dashurinë mirë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë la ja Omer, jo Omer, e na Ndërsa dashuria, dashuria nuk manifestohet dhe nuk dëshmohet vetëm me thanë unë e du Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Jo. Po Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duhet me qenë model i jetës tonë. Duhet me jetu në çdo fushë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Duhet me ju tregu krejt njerëzve se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është njeriu ma i dashur tek neve se sa gjithçka. Allahu, nëse e shan dikush Allahun tebareke ve teala, ndryshe e trajtojna. Ndërsa nëse shan dikush Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ndryshe e trajtojna. Pse? Sepse është personaliteti i cili nuk guxon m'u prek as pak. Andaj historia dhe njohja me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam neve na i mundson me u shtue dashuria ndaj tina alaihi salatu wasalam, ndërsa ai neve na ka dashtë hiç pa na pa. Ju ka dalë një ditë shokëve të tina dhe ka qenë duke qajt pejgamberi sallallahu sallam dhe i ka thonë sahabët ja Rasul Allah ma ebkak pse qan ja Rasul Allah çka të ka ba me qajt ja Rasul Allah ka thonë ebki li ihvani ka thonë unë e qaj për vllaznit e mi ka thonë elesna ihvanuke i kanë thonë sahabët a s'jena na vllaznit e tua për neve je tu qajt a na jena me tye Ka thonë, la entum ashabi. Ka thonë, jo, jeni shokët e mi. Ka thonë, vllaznit e mi, ata janë të cilët vijnë pas juve. Lem jerauni, s'më kanë pa mue, ama më besojnë mue, sikur që më besoni ju. Kjo vlera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qajtë për neve. Na sa qajna për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Na sa qajna për pengamerin sallallahu aleyhi sallem, sepse njeriu kur e don dikan, qan për ta. Njeriu kur e don dikan, qan për ta. Se dashuria është e lidht gjithashtu me emocione dhe duhet me qajtë. Ai ka qajtë për neve, siç ka thënë Allahu xhelle ve ala, harisun alejkum, azizun alejkum, ma haristum, bil mu'minin raufur rahim ka thanë Allahu tebareke ve teala për muhamedin alayhi salam ai është shumë i dhimbshëm për juve ai u dhi ai ka dhembshuri të madhe për juve ka dhimt për juve azizun ma anittum ka thanë kur ju keni vështirësi ai ka keqardhje E kur t'ia shajsh shokt e ki sha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se i keqi me të keqin rri. I keqi me të keqin rri. Andaj ka thënë Ibn Taymija, nëse është Ebu Bekri dhe Omeri i mallkun, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i majti afër tanë jetën e tina. Pse i majti afër gjithë ata shokët që i mallkojnë Rafidit. Pse i majti afër? Pse ja u dha amanetin atyre? Ata e kanë komunikue dhe e kanë pru fejën deri te na. Andaj kanë thonë bile disa prej dijetarëve, këtu ja vlenë me cekë, se me pas qenë irxhaja medhheb i hakit, s'kish ardh feja deri këtu. A kuptoni irxhaja, e cila thotë se puna nuk është prej shtyllave të imanit. Puna nuk është Element përbërës i imanit, me pas qenë irxhaja, murxhizmi, me pas qenë i hakit, s'kish mrri feja deri këtu. Pse? Se ata, ata s'kishin punue, dhe s'ishin mundue, dhe s'kishin luftu me pru fejën deri këtu. Po ishin mjaftu veç me zemër dhe me fjalë, dhe për veti. Po ata e kanë kuptue se puna dhe lufta n'rrugë të Allahut xhelle ve ala është prej imanit. Andaj dhe ka ardh feja deri tek na. Edhe këta është argumentu Ibn Tejmije, rahimehullah. e përkthime të mëdhaja në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me qindra mija ka vëllime të shkruajta veç e veç çdo dietar ka shkruajt për historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam madje disa dietar kur i kanë pyet pse po shkruan për historinë e pejgamberit kur filani ka shkruajt dhe ka shkruajt gjan e gjat ka thon du me shkruajt edhe unë që ditën e gjykimit t'i dal Allahut te bareke ve teala edhe t'i tham që edhe unë jam munduar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Kështu e kanë shikuar ata historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej dobies është ndjekja e gjurmëve të shokëve të tina Alejhi Salatu Veselam Pejgamberi alejhi selam, kur ka vdek, ka qenë i knaq me shokët e tina Domethonë, kënaqësia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Miratimi i Muhammedit alejhi selam për shokët e tij Qysh ka vdek, kur ka vdek n'at gjendje Dhe at gjendje të cilën kanë qenë sahabët Argumenton se sahabët kanë qenë në rrugë të drejt Eba Ubejde El Xharrahin ku njoftohet kush kanë qenë këto njerëz të afërmit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Abdurrahman ibn Aufin duke mësuar sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo na ndihmon neve me ecë rrugën e tyre andaj prej mësimit dhe dobive dhe udhëzimeve të mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu është që me ecë rrugën e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej dobive të mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është se definicionet e imanit i ka tregu pejgamberi ma s'mirti në jetën e tina. Njerëzit polemizojnë rreth definicionit të imanit. A është vepra shtyllë e imanit apo mjafton njeri veç me thonë jam musliman dhe mjafton? A është kur thush la ilaha illa allah muhammed rasulullah veç me besu se allahu është një? Zoti i qiejve dhe i tokës dhe nuk mjafton me punue dhe me adhuru Allahun xhelle ve ala e kështu me radhë krejt kjo mësohet më së mirti dhe pasqyrohet më së mirti në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam qysh e ka kuptuar pejgamberi sa fejen qashtu është feja e Allahut te bareke ve teala qysh e kanë kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fejen ashtu është feja e Allahut xhelle ve ala dhe ata çka s'e kanë kuptuar ata ajo s'është prej fejes siç ka thon imam maliku Ma lem jekun Jeume idhin dinen Felejse bi din At dit Çka s'ka qenë fe As sot nuk është fe At dit Çka s'ka qenë fe Nëse një punë s'ka qenë prej fejes Në at dit Kur ka jetu Muhammedi Alejhi Salatu Veselam S'e kanë llogarit prej fejes Apo diçka e kanë llogarit prej fejes Ajo është prej fejes në atë ditë. Andaj na duhet doemos patjetër me ju kthy mësimit historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me jetue me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me e lexue historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Libra të veçanta në historinë dhe biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë shënue dhe na duhet me i lexu ata dhe me i dëgju ata dhe me i përsërit ata. që me mujtë me vazhdue rrugën tek Allahu xhelle wa ala me mujtë me vazhdu rrugën të Allahu të bareke wa të ala në historin e Muhammed a.s. nësohët se si pejgamberi a.s. i ka bo mënyrat e davetit nëse dojna mi bo davet njerëzit dhe mi thirë rrugë t'Allahut xhelle wa ala që e kena obligim mi thirë rrugë t'Allahut tebareke wa teala njerëzit pa manipulime, pa dinakri dhe pa mashtrime, tek Allahu tebareke ve teala. Ana wa man ittaba'ani. Unë dhe ai i cili m'ndjek mue. Unë dhe ai i cili m'ndjek mue. Kanë thonë dijetarët, njeriu s'munet me thirr. Ashtu siç ka thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm se nëse e di se siç ka thirr ai. Çish mundemi na, çish kena mundësi na me thonë se jena tu bo davet, çish ka bo Muhamedi a.s. davet, nëse na nuk e dina jetën e tina. Ku e dina çish ka bo aj davet? Pa e mësu çish ka bo davet. Historinë e detajizume, në mënyrë të hollësishme me e mësu. Çish e dina? Andaj dijetarët kanë thonë, në këtë ajet, ene ve menittebeani, unë dhe aj i cili m'pason muë, fe subhanallah, i lartë është Allahu xhelle ve ala, ve ma ene minel mushrikin, unë s'jam prej mushrikve, Allahu i thotë Muhamedit a.s. thuaj unë s'jam prej mushrikëve. Mirëpo këtë këto sende, këtë këto mënyra, metodologji, forma të davetit mësohen në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në historinë e Muhamedit a.s. e shef se çish ka bo pejgamberi sallallahu davet në Mekë dhe çish ka bo davet në Medinë, nuk janë njëjta. Pejgamberi në Mekë ka pas forma të ndryshme të davetit. Në Medinë ka pas forma të ndryshme të davetit. Në luftë ka pas forma të ndryshme të davetit. Në ballafaqimin me armiqtë e dukshëm ka pas mënyra të ndryshme. Në ballafaqimin me armiqtë e mbrendshëm, çish ka qenë koka i munafikave, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, çish e ka trajtu pejgamberi a.s.? Ndryshe. Këtë këto mësohen në historinë e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pejgamberi a.s. ka pas armiq të përbetum, të përbetum ka pas armiq. Ai është Muhamedi s.a.v.s. e ka njoft. E ka njoft. Mirëpo shikoni armiqësinë e rreptë dhe të përbetume. Ka thon, "Wa ma fika?" Ka thon, "Çka gjen në shpirtin tand? Çka ki me bo me këta?" Ka thon, "Adawatan ma baqitu." Shikoni, e ka njoft. Edhe e kanë pas në Tevrat të shënume se kjo është Muhamedi, Ahmedi, i dërguari i Allahut xhelle ve ala, i fundi prej pejgamberisë, vula e pejgamberve, çka ka thon? Mas njoftimit Ka thonë, kam me armiqsu deri sa të jam gjallë. Armik i tij jam, derisa të jam gjallë. Pse? Se pushtetin e ka rujtë në atë formë. Ka mendu se ka, me, ka mundësi me luftu pejgamberin e Allahut tebareke ve teala. Mirëpo, kanë dështu edhe janë shpartallu me lejen e Allahut tebareke ve teala. Armiq të përbetum ka pas pejgamberi, sallallasem. Armiq të përbetum në Meke, armiq të përbetum në Taif, armiq të përbetum në Medine, e kështu me radhë. Edhe mbrenda xhamisë së tij na ka pas armiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E na vazhdojmë me i pa nipat e atyre armiqve. Ata kanë lënë nipa, edhe ata kanë lënë trashëgus. Jehudt kanë trashëgus, krishterët kanë trashëgus, mexhust kanë trashëgus, persiant kanë trashëgus. Edhe ata mundohen me me përsërit dhe me ripërtri atë fenë e baballarëve të tyre. Ka thënë Ibn Qayimi, puna e munafikave, çish është mirë, lufta me, me qafirat ajo klasike është e njohur. Kur ka luftë, ka luftë. Mirëpo, munafiki, i cili s'ki mundësi me luftu ata, mënyrë klasike. Ka thënë Ibn Qayimi, xhahidhum, kuptimin e ka, xhahidhum bil Kur'an, luftoji me Kur'an. Munafikave kur lexon ajetet i mundon ata. I mundon. Ata s't janë muslimanë, mirëpo janë munafika, hipokrita me shumë ftyra. Kur lexon ajetet, kur lexon hadithet e pejgamberit sa i mundon ajo. Se ata kanë mërir, kanë dëshirë me lëngëzue dhe me përzi mes Ebu Xhehlit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur t'ja t'ja tregojsh rrugën e qartë, i dhemb ajo. Dhe ja shfaq atë hipokrizien në shesh. dhe një dhënie të mundit maksimum, saqë ndonjëherë kur i lexon njeriu këto ngjarje të vërteta, se si kanë ndodh me shokët e pejgamberit, gati vetëm se mahnitet dhe gati mendja s'arrin. Sepse s'kena pa, dhe na u rrit nëpër mjedise, që s'kena pa kësi trima sikur shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Edhe njeriu duhet me u frimzue prej kësaj historie. tre gjeneratat e mira. Kur lexon njeriu sirën e pejgamberit sallallahu dhe shokëve të tina, mahnitet. Çfarë sakrifice dhe çfarë edukate e lartë e të jetuarit, çfarë kulture e lartë dhe civilizim i lartë dhe kuptim i jetës, ashtu si i ka eduku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse janë edukue nëpërmjet pejgamberit. E pejgamberin kush e ka edukue? Allahu tebareke ve teala. Në një hadith të dobët ka ardh Eddebeni Rabbi fa ahsana ta'dibi. Hadithi është i dobët, mirëpo dijetarët kanë thënë kuptimin e ka të saktë. Ka thënë pejgamberi selam, fakt në këtë hadith transmetim, mu më ka eduku Allahu fa ahsana ta'dibi dhe më ka eduku në mënyrën ma të mirë. Se pejgamberi selam ka qenë jetim, s'ka pas as nanë as babë. Andaj dijetarët kanë thonë, kush e boni përnjëmend pa babë dhe pa nanë, këtë personalitet më të lartë? Allahu tebareke ve teala. Elem jexhidke jetimen, fe ava. Allahu xhel-le në sure ja ka përmen. A nuk kena gjetë jetim, a? Jetim je kanë. Jetimit kush i kushton rëndësi, kurgjo, kurkush? Fe ava. Thotë Allahu xhel-le, thotë, Allahu të ka ngritë, t'ka strehue. Elem neshrah leke sadrek. A s'ta kena çel gjoksin dhe e kena pastrue? Allahu tebareke ve teala. Andaj njeriu kur e shef kët edukat të cilën e ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ja u ka trashëgue shokëve të tina dhe ata ja u kanë trashëgue nxanësave të tyre dhe ka mri ky islam deri tek na e na nëse dojna me u edukue me edukatën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi ndryshe pos me leximin dhe mësimin e historisë së tyre e historisë së tyre në gjitha poret e jetës në gjitha poret e jetës andaj kjo është prej asaj se e kanë përmen dijetarët se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam i ka edukue shokët e tina me edukatën ma të lartë dhe ata janë edukue ashtu siç i ka edukue pejgamberi sallallahu aleyhi sallam sa i përket rëndësijës së mësimit së historisë kena përmen disa prej fjalëve të dijetarëve kanë thonë Sikur që na janë, na janë mësue neve surat e Kur'anit. Para paralel me Kur'anin e kanë mësu historinë e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj edhe e kanë trashëgu pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Kur e kanë pa se çfarë burri, a kanë ky i dërguar i Allahut tebareke ve teala. Njerëzit sot i japin rëndësi Kur'anit, edhe e lexojnë, po nuk i kushtojnë rëndësi domethanieve të tyre, ndërsa Kur'ani Allahu xhel-le ve ala nuk e ka zbrit për m'u lexue. Thotë Sulejman ibn Abdullah, njani prej dijetarëve të mdhoj të muslimanëve, thotë dhe i kanë shpik disa bidate, disa risi, disa hafëza të Kur'anit. Thotë kur i kanë ja kanë dhonë emnin hafëz atij i cili i man përmendsh hurufet e Kur'anit. Ai i cili i ka dit meani el Kur'an, domethaniet e Kur'anit Allahu xhel-le ve ala, pse ka zbrit, ku ka zbrit dhe çfarë hukmi ka kjo. Andaj njerëzit i sheh sot se janë hafëza, mirë po nuk i din dispozitat e Allahut tebareke ve teala. Janë hafëza, mirë po nuk i gjen rrugt e Allahut tebareke ve teala. Dhe i sheh zbavit sadar këtus dhe nuk e di se ky njeri kur e lexon Kur'anin a ka ndikim te ai apo nuk ka. Pse? Sepse nuk e kanë mësu historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk e kanë pa se si ka jetu pejgamberi sa me me këtë Kur'an të Allahut tebareke ve teala. Si kanë jetu shokët e tina me Kur'anin e Allahut tebareke ve teala. Andaj thot Aliu ibn Husaini rahimahullah, ne i kemi mësu historitë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, siç e kena mësue Kur'anin. Thot Zuhriu, njëri prej dietarëve të mëdhenj ka takuar shumë prej sahabeve, thot në mësimin e historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në mësimin e historisë së shokëve të tina është ilmi i ahiretit dhe i dunjasë. Ilmi i ahiretit dhe i dunjasë. Nëse dojna me mësu ilmin e ahiretit, sa të nevojshëm jena për ilmin e ahiretit dhe ilmin e dunjasë gjithashtu. Pse, sepse sahabët kanë qenë klasa më e ngritur edhe në dunja. S'kanë qenë të prapambetur, qysh mundohen disa njerëz me i përshkrujt ata, radhiyallahu anhum wa ardahum. Ata kanë qenë klasa më e ngritur, s'ka njerëz më të ngritur se ata. Masi i ka ngrit krijuesi Allahu tebareke ve teala, ata janë njerëz më të ngritur. Andaj, në mësimin e historisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka ilm të ahiretit dhe ilm të dunjasë. Ilm të ahiretit dhe ilm të dunjasë. Pastaj Ka përmend nga Ismail ibn Muhammed ibn Sa'd ibn Ebi Vekas, nipi i Sa'd ibn Vekasit, ku ka thonë, Kane ebi juallimuna megazije Rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Baba jonë na i ka msu historitë e pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Jeudduha alejna, na i përmendke një mas një. Domethonë, historinë, mësimin e historisë e kanë bo diçka të çmushme ata. E kanë bo diçka të madhe. Pse, sepse në këta ka ilm të ahiretit dhe të dunjasë. Andaj dijetarët e kanë veçue shkrimin e historisë së pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem në vëllime të ndryshme. Prej, dobive të mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem, është edhe ajo se Tefsiri i Kur'anit, tefsiri i hadithit, kuptimi i dispozitave të fetare, jurisprudenca islame, fikhu, me të cilat jetojna, si bëhet namazi, si jepet zeqati, si agjërohet agjërimi, si bëhet haxhi, si bëhet urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja, si bëhet lufta n'rrugë të Allahut tebareke ve teala, E kështu me radhë prej sendeve të cilat ka ardhur Allahu xhelle ve ala në librin e tij me përmendje tekstuale të këtyre sendeve, nuk ka mundësi njeriu m'i kuptue në mënyrën e drejtë që i ka kuptu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij pos nëse i përkushtohet historisë. E shef ajetin si e kanë kuptu ata. E shef hadithin si e kanë kuptu ata. E shef ngjarjen kur e kanë bë pyetjen dhe e shef përgjigjen që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo e ban njeriun me qenë mesatar në kuptimin e teksteve të Allahu tebareke ve teala dhe në tekstet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj Ibn Taymija në librat e tij e ka përmend se ajo e cila e ndihmon njeriun me qenë mesatar në kuptimet e teksteve është historia. Mishërimi, jetësimi i teksteve nga ana e sahabeve. Qysh e kanë kuptu ata ajetin, qashtu edhe na e kuptojna. Dhe nuk kena përgjegjësi para Allahut tebareke ue teala. Ar-Rahmanu alal-Arshi istawa. Rahmani mbi Arsh qëndron, qysh i takon madhërisë tina. Subhanahu wa ta'ala. Qysh e kanë kuptu sahabët, e kuptojna edhe na. Ata e kanë kuptu me pajtimin e krejt sahabeve se Allahu xhelle ue ala qëndron mbi arshin e tina Qysh i takon Allahut xhelle ue ala. Qysh i takon Krijusit e jo krijesës. Duke mos e përngjësu Allahun me askan, mirëpo me qëndrim realt, jo me metafora dhe me retorika të cilat mundohen disa njerëz me i mashtrue muslimanat. Pra, na në leximin e ajeteve dhe në bashkimin e historisë bashkë me ajetet e kuptojna realitetin dhe të vërtetën dhe domethënien dhe kuptot kuptimet e këtyre ajeteve. Domethënë fikhu, tefsiri, hadithi, nëse dojna mi kuptu mirë në mënyrën e drejtë, as duke shku nga neglizhentat, nga irgjaja, dhe as duke shku nga gulatët, nga ekstremistët, Ka qenë njeri i cili ka qenë i përsosur në gjitha fushat e jetës. Ka qenë njeri i përsosur në gjitha fushat e jetës. Familjari ma i mirë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur ka thanë pejgamberi alaihi salatu wassalam, "Khairukum li eh khairukum" ma i miri prej juve ka thonë "Khairukum li ehlihi". Ka thanë ma i miri prej juve është ai i cili ma i miri është me familjen e tij apo bashkëshortën e tina. Pastaj ka thënë wa ana khairukum li ahli. Ama unë jam ma i miri ndaj familjes time. Pra ka qenë i përsosur dhe mjeshtër në kaptinën familjare, në administrimin dhe menaxhimin e familjes. Ka qenë ma i miri në aspektin ekonomik. Se si menaxhohet ekonomia e një shtetit islam. Ka qenë ma i miri në imamllëkun dhe udhëheqjen absolute të muslimanëve. Ka qenë ma i miri në mënyrat e davetit. Ka qenë ma i miri në butësi. Ka qenë ma i miri me armiqtë e tina. dhe u ashpërsojke gjendja dhe kaplojke panik dhe tmerr mes neve, sepse a, ata kanë qenë njerëz, i ka kaplu friga, mirëpo e kanë mbizotru këta dhe e kanë largu këta me përmendje t'Allahut tebareke ue teala, thotë, krejt u mshefshmi mas pejgamberit sallallahu alaihi sallam, veç ai rrike i pari. Paramendoje trimërinë e tina sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alejhi selam prej dobive të mësimit të historisë së pejgamberit alejhi selam është se ai sallallahu alaihi wasallam ka qenë i përsosur në gjitha fushat e jetës. S'ka ndonjë fushë të jetës që ty mundet me t'shku mendja e që një fushë e jetës ekziston vetëm se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka tregu për ata ilm dhe dituri. Apo sikur shikimin e një dokumentari. Jo. Po me ditë se kjo është i dërguar i Allahut, Rasulullah, i dërguar i Allahut, i cili është obligim pasimi i tina. Është obligim pasimi i tina. Nëse pasojna të dërguarin e Allahut, udhëzohemi. Nëse nuk e pasojna, devijojna. Kështu e ka qujt Allahu te bareke ve teala, in tuti'uhu tahtadu. Wa ma ala ar-rasuli illa al-balaghu al-mubin. Thot Allahu te bareke ve teala, nëse i bindeni Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, tehtadu udhzoheni. Mirëpo Muhammedi alaihi salam nuk e ka për obligim vetëm se me e komuniku. Ai e komunikon rrugën e drejtë, nuk e ka obligim me i çu njerëzit zhagza drejt udhëzimit. Andaj këto ishin disa pika të shkurta, edhe pse dijetarët kanë shkruajt libra të veçanta për dobitë e mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu Mos folna për vetë historien, veç për dobitë e mësimit dhe rëndësisë që muslimani duhet me ja dhanë mësimit të historisë së pejgamberit alejhi selam, vëllime edhe libra të veçanta. Kjo ishin disa prej pikave edhe pika të shumta të cilat nuk është koha për t'i zgjatë, andaj me lejen e Allahut te bareke ve teala do të vazhdojna në përmendjen e historisë së pejgamberit sallallahu sallam prej lindjes së tina dhe pak Ngjarjet të cilat kanë ndodhë dhe gjendja e cila ka qenë ekonomike, shoqërore dhe politike dhe fetë e ndryshme të cilat kanë ekzistu para pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, devijimet e ndryshme, traditat e këqija të ndryshme të cilat ka ardhë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe i ka çrrënjos dhe i ka shkatrru dhe i ka asgjësu dhe e ka ngrit fenë e Allahut te bareke ve teala walau keriha el kafirun walau keriha el mushrikun siç ka thënë Allahu xhalla wala walau keriha el muxhrimun edhe nëse këta e urrejnë kriminelët edhe nëse këta e urrejnë mushrikët, edhe nëse këta e urrejnë kafirat. E ka ngrit fenë Allahu te bareke ve teala, dritën e Allahut te bareke ve teala. Ajo e cila do ta veçojnë në këto ligjërata, me lejen e Allahut te bareke ve teala, nuk do të jetë përmendje e ngjarjeve dhe kalim i ngjarjeve, jo. Po do ta bojna më të gjatë vargun e ligjëratave që të njoftohemi me çdo gjendje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pas çdo ngjarjeve Të cilat do ta përmendmi, do nxjerrim mësime dhe pika të akides dhe pika të fikhut dhe pika të tefsireve të ndryshme të cilat i kanë përmend dijetarët, lusim Allahun te bareke ve teala që të na japë sukses në ato që na thonë lusim Allahun te bareke ve teala që të na e mësojë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lusim Allahun xhalla wala që të na mësojë me ndjek Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në gjitha fushat e jetës